Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ 20-ին Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում կազմակերպված միջոցառմանը, նվիրված Շուշիում հայ թատրոնի սկզբնավորման 150-ամյակին։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր Գաճար գիտական կենտրոնը, համագործակցելով պատմության, թատերարվեստի եւ բանասիրության ոլորտների մի խումբ մտավորականների հետ։ Բացելով միջոցառումը Կաճար գիտական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Հարությունյանը նշեց, որ թատրոնը յուրաքանչյուր ժողովրդի բարձր զարգացածության մշակութաստեղծ էության վկայություններից մեկն է եւ խոսելով թատրոնի թատերական կյանքի եւ թատերասեր հասարակայնության մասին մենք դրանով վկայում ենք ինչպիսի զարգացած բարձր ինտելեկտի դերնախնիներ ենք ունեցել որոնք ապրել ու արարել են Շուշիում նրա խոսքով իրենք փորձում են անդրադառնալ այնպիսի իրադարձությունների եւ գործիչների որոնք մի տեսակ ստվերում են մնում կամ անուշադրության են մատնվում ձգտելով լրացնել բացը, իրազեկել հանրությանը անցյալի իրադարձությունների կամ հանիրավի անուշադրության մատնված գործիչների մասին։ Շուշինում թատրոնի սկզբնավորման մեկ ու կեսդարյա պատմության մեծագույն կռվանները ժամանակակիցների հուշերն ու վկայություններն են։ Արվեստաբան Հենրիկ Հովանիսյանի «Հայ թատրոնի պատմություն» 19-րդ դար գրքում այսպիսի տողեր կա։ 1865 թվականի հուլիսի 16-ին Շուշիում զարմանքով են դիմավորում Չմշկյանին ու նրա ընկերներին։ Մարդիկ նայում են դեկորներ բարձած ֆուրգոնին, վարժապետի կերպարանքով անծանոթներին ու հարց տալիս մեկը մյուսին, թե ովքեր են ու պատասխանում ջամբազները։ Եվ ներս մտանք մենք Շուշվա փողոցները գրել է Չմշկյանը իմ հիշատակարանը գրքում։ Գրելով մերճակատների վրա էկվիլիբրիստական ըսեմ արվեստի նշանաբան։ Բազում դժվարություններ են հաղթահարում դերասանները, նախապաշարված շուշեցի երիտասարդներին իրենց ներկայացումներին մասնակից դարձնելու համար եւ հավաքված խմբի հետ աշխատանքներ տանելիս։ Քարաշեն շենքերից մեկը հարմարեցնելով թատրոնի պահանջներին խաղում են Սամվել եւ Վարդան Մանիկոնյան ժամանակի բոլոր խմբերի համար պարտադիր պիեսն է։ Մհեր Հարությունյանն իր խոսքում անդրադարձավ Շուշիի թատերական կյանքի մասին բազմաթիվ վկայություններից մի քանիսի։ Շուշիի թատերական կյանքի մասին կան բազմաթիվ վկայություններ, կան բազմաթիվ հոդվածներ, առանձին գրքույկ, որտեղ պատմում է առաջին արհեստավարժ թատրոնի մասին, որը հայտնի է նրա հիմնադրի անունով Խանդամիրյան թատրոն։ Այդ թատրոնը հետագայում Զարթոնք ապրեց անկախության տարիներին, այդ մասին ավելի հանգամանալից կխոսի այդ թատրոնի վերազարթունքի հերինակներից մեկը եւ այս ամենը վկայում է այն կարևոր փաստի մասին, որ իսկապես մեր ժողովուրդը միշտ եղել է արարող ժողովուրդ, մեր ժողովուրդը միշտ ստեղծագործել է եւ իր լավագույն մաղթանքները, իր ստեղծագործողների լավագույն մտքերը նաեւ թատրոնի միջոցով է փոխանցել սերունդներին եւ թատրոնը նաեւ քրթով, դաստերակով նշանակություն է ունեցել։ Բավական է ցանոթանալ այն վկայություններին, երբ ժամանակակիցները ներկայացնում են թատրոնի մուտքը Շուշի քաղաք, թե ինչպես է մարդիկ դիմավորել արվեստագետներին։ Սկզբում մինչև անգամ անտեղյակ էին, թե ովքեր են այդ մարդիկ, ինչ նպատակով են այցելել իրենց քաղաքը։ Եվ այդ նկարագրություններից բարձ է դառնում, որ նույնիսկ առաջին ներկայացումների ժամանակ կիսադատար դահիճ էր մարդիկ մի տեսակ դժվարությամբ էին համակերպվում այդ նոր երևույթին։ Բայց օրստորեն իհարկե նաև արվեստագետների այլոն խաղի շնորհիվ այդ թատերական ներկայացումները վերածվեցին համաժողովրդական տոնի եւ այն փայլուն ընդունելությունը, որ մեր արվեստագետներին ցուցաբերում էին Շուշիի հասարակությունը, մեր այն ժամանակվա մտավորականությունը ուղղակի եւ ոգևորիչ է, եւ ինչու՞ չէ նաեւ օրինակելի ապա բանախոսական դարավային ժամանակվա թատերական կյանքի բնորոշ յուրահատկությունների Արևմտյան Հայաստանի ազատագրական պայքարի համապատկերին ներկայացումների հիմնական թեման ազատասիրությունն էր, հայրենասիրությունը, ազատագրական պայքարն ու այլ պայքարը Այդ ամենն այնքան կենթանի ու գունեղ է նկարագրված, որ ընթերցողը ակամա մասնակիցն է դառնում ժողովրդի ոգևորությանն ու ցնծությանը, որով ընդունվում էին այդ ներկայացումները։ Մենք ունեցել ենք փայլուն մշակութային միջավայր, մի քաղաք, որտեղ ստեղծվել են մեր ժողովրդի լավագույն ավանդույթները, եւ այսօր մեր ձեզ հետ բոլորիս պարտներ այդ ավանդույթները ոչ միայն ուսումնասիրել, իմանալ, հանրահրճակել, այլ նաեւ շարունակել, այլ նաեւ զարգացնել։ Կատրոնը շուշեցիների կյանքի անբաժանելի մասն է դառնում։ 1873 թվականին հատուկ թատրոնի համար Շուշեցի մեծահարուստ Մկրտիչ Խանդամիրյանի ջանքերով կառուցվում է քաղաքային ակումբի շենքը փայտից եւ ի պատիվ կառուցողի էլ կոչվում է Խանդամիրյան թատրոն։ Հատկանշական է, որ թատերական կյանքի կազմակերպումը կատարվում էր անհատ մեծահարուստների, ուսանողների, մտավորականների, եկած պրոֆեսիոնալ դերասանների նվիրաբերումների շնորհիվ ու ջանքերով։ 1891 թվականի հուլիսի 7-ին հանդիսավոր բացվում է թատրոնի վարակույրը։ Մուրացյանի Ռուզան դրամայի խաղարկմամբ սկսվում է Խանդամիրյան թատրոնի որակապես նոր փուլ։ Շուժիի հանդիսատեսը, որն ըմբոշխնել էր Գևորգ Չմշկյանի, Ամերիկյանի ու Մանդինյանի, Գևորգ Պետրոսյանի, Հանջարեղ Ադամյանի, Սիրանույշի ու Աբելյանի, Զարիֆյանի, Արամ Վրույրի եւ ժամանակի համարյա բոլոր մեծերի խաղը հայ-ռուս եւ արևմտաեվրոպական լավագույն դրամատուրգիական գործերի բեմադրություններում նոր փուլ էր թևակողում։ Խանդանիրյան թատրոնի գործունեության համառոտ պատմությունը ներկայացրեց Շուշիի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանը, ով ներկաներին հրավիրեց թանգարան տեղում ծանոթանալու այն նյութերին, որոնք կան թե ցուցադրանքում, թե պահոցում։ Մենք հանգարում ունենք այնքում, որտեղ ներկայացված է ընդամեյակ թատրոնի շենքը, թե կազու վիճակում եւ թե դժբախտաբար ավերված վիճակում։ Վերջերս ես եղել եմ Երևանում եւ վերականության արվեստի հանգարանի տնօրինությունը աջակցելով ինձ նոր նյութեր տրամադրել խանդամիրյանների վերաբերյալ, որոնք ես առայժմ ֆլեշկայի մեջ եմ բանում։ Չկա քանի որ վիդեոպրոյեկտոր, թե չկարելի էր այդ բոլորը ցուցադրել ինձ հիմա։ Մասնագիտության պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը մանրամասնեց թատրոնի գտնվելու կոնկրետ վայրի մասին, նշելով, որ այն կառուցվել է ներկայիս Երամիշյան փողոցի ներքևի մասում, որը նախկինում կոչվել է Գեներալ Դավիդովի փողոց։ Խանդամիրյանի թատրոնը իր առաջին ներկայացումը բացել է 1871 թվականին Ավականին բանավեճեր է գնում, թե ինչ այդ շուշին թատրոնը նցել է, թե ոչ։ Այս հարցի շուրջ մենք բարոյից Լեանի Թարությունյանը հետ հանդիպել ենք եւ հանդիպումների ժամանակ քրելով հետաքնություն են գտել, որ թատրոնը ինչ այդ է շուշին հարգեցած եղել եւ դրանց հիմնադիրներ հիմնականում համարվել են սիրողական արվեստի մասնագետներ Սետրակ Մանդելյանի գլխավորությամբ։ Հավաքվել են լքված ջրաղացի շենքում առաջին ներկայացում ցուցադրելն է։ Եվ Խանդամիրյանի թատրոնի բացումը իհարկե տոնակատարություն է եղել հենց այդ դերասանների համար, որոնք նվիրված ժողովրդի համար ներկայացումներ ցուցադրում էին։ Թատերական ներկայացումներ ցուցադրվել են Շուշի մեծահարուստների տներում, ինչպես Խանդամիրյանի թատրոնի բացումը, եւ երբ որ մենք ընթերցում ենք Մաղաշ Մաղաշյանի հուշերը Խանդամիրյանի թատրոնի մասին, Մաղաշյանը ներկայացնում է, որ Խանդամիրյանների թատրոնը իր դեկորացիաներով չէ զիջում այն ժամանակվա թատերական արվեստի կենտրոն համարվող Փարիզի թատրոնի դեկորացիաներով այն աստիճան, որ առաջին ներկայացումը, գիտեք, դա Մուրացանի Ռուզան դրաման են ցուցադրել հայանասեր օրիորդի մասին։ Այդպիսի ներկայացում այսօրվա մեր Չեխանդամիրյանի անունը գրող թատրոնը որպես Ստեփանագերտում է ներկայացվել, ասեմ ձեզ, որ այսօրվա մեր թատրոնները չեն կարողանում ներկայացնել այն մակարդակով, Ռաշաների մասին է խոսքը, ինչ մակարդակով եւ ժամանակին ներկայացել է Խանդամիրյանի թատրոնը։ Պատկերացրեք ինչքան մենակ զենք ուժինամթերքա ցուցադրում այդ թատրոնում 12-13-րդ դարերի ժամանակաշրջան ներկայացնելու համար եւ դահլիճ, որը ունեցել է 350 տեղ, շենք, որը բացի թատերական դահլիճից ունեցել է նաեւ մանկապարտեզ, եղել է Շուշիի առաջին էլեկտրական լուսավորություն ունեցող շենքը, շենք, որտեղ նաև եղել է խաղաղակում, բայց գիտեք խաղաղակումները սովորաբար ծառայում էին հասարակական մտքից քննարկելու տեղ, խաղերը բարձրապես ծածկելու համար էր իրական գործողությունը։ Եվ ահա այդպիսի մի շենքում իր առաջին թատերական գործը ցուցադրվում է Մուրացանի Ռուզանը։ Բանախոսը վկայաբերեց ժամանակակիցների հուշերը, թե շուշեցիներն ինչպիսի ոգևորությամբ էին ներկայացումներ։ Նա հատկանշեց Շուշեցի հանդիսատեսի մեկ ուշագրավ յուրահատկություն, այն որ նախ եւ առաջ գնահատվում էր դերասանի ոչ արվեստը, այլ ազգային դեմքը։ Ո՞վ է նա, ինչ է մտածում որպես այլ։ 1882 թվականի ամառը Շուշիի համար թատերական տոնախմբություն եղավ։ Հայբեմի հանճարի Պետրոս Ադամյանի մեծ արտիստը Շուշիում մնաց մեկ ամիս, ոգեշնչվելով հասարակության ջերմվերաբերմունքից։ Սակայն հանդիսատեսին առավել հետաքրքրում էր Ադամյան հայը։ Պետրոս Ադամյանը նման գործիչ երբ եկել է Շուշի թատրոնում խաղալու, նրան իբր զգուշացել են, իբր թե չգիտեր Շուշիի հասարակությանը, բայց զգուշացել են ասել են նայեք Շուշիի հասարակությունը շատ լուրջ է վերաբերում հատերական ներկայացումներին եւ կամ հաջողություն կունենաս կամ այնտեղ երբ հաջողության է դատապարտվում փտած պամիդորներով քարկոտում։ Պատկերացեք Ադամյանը մի քանի շաբաթ պարապում է Դալիս է Եվլախի կայարանում, տեսնում եք 26 ձիավոր կանանց, մի հատ էլ ձի, առանձին իր համար, զարմանում են, իրեն հանդիպում են Եվլախի կայարանում եւ վերում են մինչեւ Խանդամիրյանի ցածանը, ամբողջ ճանապարհին ուրախ զրույցներ է գնում ու Ադամյանը իր ուշերում գրում է, որ նույնիսկ մի ակնարկ անգամ նրանց կողմից չեկավ, թե ինչ դերից խաղալ մեր թատրոնում։ Այսինքն հասարակությունը պատրաստ էր Ադամյանին լսել։ Ադամյանը որոշեց իր առաջին դերակատարումը Համլետով հանդես է գալիս ոչ մի ծափահարություն, Ադամյանը ընկճվում է, ուրիշների հետևում նրան ողջևորում են, ասում են մի հատ ազգային բան խաղա, եւ խաղում է Երևան թակավորը։ Պատկերացնում եք ինչ է կատարում դահլիճում ինչպիսի ցնծություն վերցնում են Ադամյանին հաշվորտում են օթոյքը շշմում ասմա ժողով ես ձեզ համար դասական համլետ եմ խաղացել, ոչ մի ծափարություն, բայց բոլորի համար անհայտ մի հատ Երևանց թակավոր եմ խաղացել, ծափարություններ այդքան, այդպիսի ջերմ ընդունելություն ժողովուրդ ասմագիտես ինչ քեզնից առաջ քանի օքի արդեն համլետ խաղաց։ Պատկերացրու ասած Սիրանուշն է եկել թե համլետ խաղաց։ Զարմանալի չէ որ Ադամյանը համլետ խաղալով նման խառնության հասարացա, բայց Երևանով ճեղքեց այդ խառնությունը Հատկանշական է, որ հենց առաջին ներկայացումից Ռուզանից հետո թատրոնը ստացավ առաջին հարվածը ցարական գրականության կողմից։ Պատճառը Դեմի վարակույրը, որ կոչվում էր Ոքի Հայաստանի, վարակույրի մեջ պատկերված էր անի ավերակները, հեղու մասի սառն է, կողքից հայ կինը դիտում է այդ ավերակներին, ցենզուրայի ներկայացուցիչը իբր ամեն ամեն մի հայ հարցնում ասում են ի՞նչ է, դե հայ է, չէ՞։ Սա ներկայացնում ենք ինչ է դեր ներկայացված եւ հաջորդ օրը վարագույրը ցարական ոստիկանության հրամանով Խանդամիրյանը շոկի մեջ է, որտեղ պատկերացրեք քանի միլիոն այն ժամանակվա գումարած ասել այդ վարագույրը Փարիզում պատվիրելու համար։ Վարագույրը Փարիզում է պատվիրվել, ֆրանսիական նկարիչները դրան աշխատել, եւ վարագույրը փոխվում է, երկրորդ վարագույրը քիչ ավելի ողքիականություններ գրում իր մեջ, բայց մի թեթև փոփոխություն է կատարվել, ելի մասի սարը կա, այդ ֆոնի վրա, բայց բոլորների տեսքով փոխվել էր։ Ասենք այսօր մեր Փադիկ Պապիկի վարիանտով։ Հենց մի հատ նկար է նկարված, ես հենց այս վերջին Երևանում լինելու ժամանակ այդ մեկ նկարն է վերցրել, որտեղ մեր թանգարանում այն առաջին վարագույրի նկարն է, որոշել են նաև այդ երկրորդ եւ սադրել եւ նորից եմ ասում երևի հաջորդ տարի արդեն մեր սադրությունը ուղղությամբ փոխված կլինի ովքեր նույնիսկ եղել են Շուշի թանգարանում երբ որ այցելեն կտեսնեն բոլորովին նոր ցուցադրություն Թանգարանի տնօրենը նշեց, որ այսօրվա Խանդամիրյան թատրոնի վերանվանման գործում մեծ ավանդ ունի թատրոնի տնորեն Լեոնիդ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով շուշեցիները մի երազանք էլ ունեն՝ տեսնել Խանդամիրյան թատրոնը իր նախկին տեղում։ Ցանկություն եւ միջոցներ ունենալու պարագայում դա ինքան էլ անիրական երազանք չէ, հատկապես որ Եթե մենք գտնենք այդ թատրոնի շենքի իրական տեղը, միանգամից ուսիների տակում որտեղ սյուներ եղել է, մենք գտնենք Շուշիի 8 ցնդանոթների փողերը։ Այս ինֆորմացիան է, որ փողերը Շուշիի ցնդանոթների որպես հիմնակար դրվել են թատրոնի սյուների տակ։ Սա իհարկե նաև մեզ որպես կողմնորոշիչ մենք ամբողջ հասարակության պետք է պայքարենք այդ թատրոնի շենքը իր տեղում, որպեսզի նորից վերակառուցվի։ Դրա համար լուրջ ոչինչ անել պետք չէ, որտեղ փողոցը լրրությամբ դատարկ է շինություններից։ Խանդամիրյանի թատրոնը ավերվել է 2006 թվականի հայ թաթարական ընթարոների ժամանակ գիշերվա 1 վառվա տունը հրոճ արագ դարձրեց 450 տուն 350 խանը ոչ ոք մինչ այսօր չի հաշվարկել այդ թվականներին մեզ հասցված ֆինանսական այդ կորուստ։ Ես չեմ ասում 1920 թվականի մասին։ 450 տուն դա նշանակում է 450 ընտանիք մի գիշերում մնաց անօթևան եւ տեղափոխվեցին բոլորը։ Շուշի գործանում սկսվեց Խանդամիրյան թատրոնի ավերումը։ Դրա համար ես որպես շուշեցի կարծում եմ, թե մեր վերացունությունը առանց այդ թատրոնի շենքի վերականգնման անհնարին։ Պետք է վերականգնենք, որպեսզի մեր Շուշին վերացնենք։ Ելույթ ունեցավ նաև Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն Պոակի գեղարվեստական ղեկավար Լեգե ժողովրդական արտիստ Լեոնիդ Հարությունյանը, ով իր խոսքի սկզբում միջոցառման մասնակիցներին փոխանցեց Մկրտիչ Խանդամիրյանի թուրների ողջույնը, ովքեր ապրում են Երևանում։ 2007 թվականին կառավարության որոշման համաձայն Շուշիի Սոսարքսյան պատանեկան Երվանդ Պանարյան տեխնիկային եւ դրամատիկական թատրոնների միաձուլմամբ ձևավորվեց Շուշիի Աստղիկ պատանեկան թատրոնը, որն էլ 1 տարի անց վերանվանվել է Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի։ Նա նշեց, որ Մանուկ թատրոնն արդեն թևակողում է պատանեկության շրջան։ Շուշեցիներն ուրախ են, որ Բերթաքաղաքի թատրոնը կրում է Մկրտիչ Խանդանիրյանի անունը, դրանով իսկ դնելով թատերական ավանդույթների վերականգնման սկիզբը։ Անցած տարիների ընթացքում թատրոնը բեմադրել է 22 ներկայացում, յուրախաղերով ելույթ ունեցել Արցախի եւ Հայաստանի տարածքում, մասնակցել տարբեր փառատոների, դարձել ոսկե մեդալակիր, արժանացել դիպլոմների եւ պատվոգների։ Հայ թատրոնի անցած ճանապարհին եւ մասնավորապես Խանդամիրյան թատրոնի դերին անդրադարձավ միջոցառմանը ներկա գրող դանասիրական գիտությունների դոկտոր Արցախի պետհամալսարանի պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Խաթերասիրությունը մեր արյան կանչն է։ Պատահական չի, որ մեր քվարկությունից առաջ 53 թվականին արտավազ երկրորդը կազմակերպեց Բարտոսի դուրս Սիրիոն գրքով։ Եվ բնութարկոսը ապացուցում է, որ Տարտավազգեր դուք ունեցինք վերել է 60-ից ավելի ողբերնություն և վերաբերվել Հայաստանը։ Նույնիսկ քրիստոնեություն ընդունելուց հետո պարզ պատճառներով նորահաստատ քրիստոնեական եկեղեցին ձգտում էր աշխարհիկ թեմային առաջն առնել եւ թատերագետներ երկար տարիներ ուսումնասիրել են այդ հարցը մենք 31 թվականից հետո թատրոններ ունեցան, թատերական ներկայացումներ ունեցան, դե ոչ ու հաստատում են իհարկե ունեցան, որ այդեր մանդագուրի ինքը լինելով կաթոլիկոս հոդված է երում թատրոնի մասին եւ ասում է պետք է խիստ տարբերել թատերական ներկայացումները, որովհետեւ թատրոններում ծառաներին համում են դերերի դեմ, քարոզում են անբարոյականություն եւ այսինքն թատրոնը մենք երևում Եվ նույնիսկ Գարեգի Սերվանձիկյանն ապացուցում է, որ սա Սունցի Դավիթը միայն ցուցազներություն չէ, նա հատերականացված է իր ներկայացրել ընկերներին, որովհետև բանասացիները անպայման նստում էին, վեր էին կերում, պարում էին, երկում էին, Կարծես թե մի թատերական բեմադրությամբ սա Սունցի Դավիթը որը հասնում է մեր ժողովրդին։ Մկրտիչ Խանդավիրյանը եղել է մեր ազգային հայտնություններից մեկը որ 1965 թվականին մեր Շուշի քաղաքում կազմակերպված պատերական կոլեկտիվների պատերական ներկայացումների թելադրանքով խորհեց, որ պետք է անպայման ավելի քան 350 դերահաս թատրոն, դերասանների հարթարման սենյակներ եւ այլն բավականին եվրոպական թատրոն եւ Շիրվանզադեն զրույցը եթե ազգը թատրոն չունի, նա ներվում է տգիտության ճահիճը։ Թատրոնը ազգի կյանքի վերարտադրության ամենահզոր զենքն է։ Մի պատերական ներկայացում նայելուց հետո ազգը ինքը իրեն ճանաչում է։ Թեկուզ եւ քննադատաբար թողածական կերպարներ ունենա։ Ողջունում եմ որպես հայ մտավորական այդ Անդամիրյանի անվան թատրոնի գոյությունը Շուշիում եւ կցանկանայի մեր շրջանային ղեկավարներին այստեղ Շուշիի առանձնապես ուշադրության կենտրոնում այդ թատրոնը։ Մենք պետք է այնպիսի թատրոն, որ ունենա մեծ կոլեկտիվ, որտեղ բաղանդավոր դերասանը պետք է նաեւ սոցիալապես ապահովված լինի։ Շուշին պետք է դառնա մշակութային կենտրոն։ Սոկրատ Խանյանը թատրոնի նվիրեց իր գրքերի 10 հատորյակը, հավելելով, որ վերջի հատորում տեղ են գտել նաև թատրոնի նվիրված իր հոդվածները։ Ապա Շուշիում թատերարվեստի զարգացման եւ տարածման գործում ունեցած ավանդի եւ հիմնադրման 150-ամյակի կապակցությամբ Խանդամիրյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի կոլեկտիվը Շուշիի շրջվարչակազմի կողմից արժանացավ պատվոգի։ Օրը նշանավորվեց նաև բեմադրությամբ Խանդամիրյանցիները անվես եկան Ռոբերտ Եսայանի պոեզիայի մոտիվներով «Հարության ժամանակը» ներկայացնել։ Сенчунаїв режисер Романа Петровська.